NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušaoci ponovno na talase NXS Web Radio podcasta u još jednu epizodu serijala 1 gdje pričamo o psihologiji i zdravom životu. Zadan smo odabrali jednu temu koju većina ljudi shvata zdravo zgotovo, a to je šetnja. Odnosno, da li šetnja popravlja mentalno zdravlje. O tome ćemo pričati u našoj današnjoj emisiji. Sudeći po novom istraživanju fizičkih utjecaja boravka u prirodi na naš mozak, šetnja parkom može umiriti um, a samim tim i dovesti do promjena u funkcionisanju mozga, što naravno rezultuje poboljšanjem mentalnog zdravlja. Ogroman broj ljudi naravno živi danas u bučnim gradovima i provodi znatno manje vremena u prirodi u odnosu na generacije koje su živele pre samo nekoliko decenija. Najnovije istraživanje je pokazalo da kod osoba koje žive u gradu postoji veći rizik za razvoj anksioznosti, depresije i drugih psihičkih poremećaja nego kod osoba koje žive van gradskih sredina. Veliki broj drugih istraživanja također potvrdio ove podatke. Ona pokazuju da kod stanovnika urbanih sredina, koje imaju malo pristupa zelenim površinama, postoji veća učestalost psiholoških problema nego kod osoba koje žive blizu zelenih površina, parkova i sl. Također, kod osoba koje žive u gradu, ali često posećuju prirodu, tipa svakog vikenda, na primjer, dolazi do opadanja nivoa hormona stresa u odnosu na one osobe koje nisu skoro, e, skoro bile u prirodi. Međutim, na koji način poseta parku ili drugim zelenim površinama može promeniti raspoloženje i dalje nije baš najjasnije. Da li doživljaj prirode zaista pozitivno utiče na mozak? Ova mogućnost je zainteresovala doktora Bretmana koji je proučavao psihološke posljedice gradskog života. U svom prethodnom istraživanju on je pronašao da su ispitanici koji su kratko prošetali kroz bujni zeleni deo parka nakon toga bili i raspoloženiji od ispitanika koji su isti vremenski period proveli šetajući u blizinu gustog sobraćaja. Ipak ni ovo istraživanje nije istražilo neurološke mehanizme koji se nalaze u osnovi posljedica koje se javljaju nakon boravka u prirodi. E sad, u novom istraživanju dr. Bretman i njegov tim odlučili su da pažljivo prouče kakav će utjecaj šetnja imati na tendenciju neke osobe da preterano razmišlja o negativnim stvarima. Preterano razmišljanje o negativnim stvarima je mentalno stanje poznato većini ljudi. To je ono kada jednostavno ne možemo da prestanemo iznova i iznova da razmišljamo o tome kako nešto nije u redu sa nama, kako nešto nije u redu sa našim životom, imamo previše problema i tako dalje. Ovo stanje niti je zdravo, niti je korisno može biti naravno prethodnih depresije i mnogo češće je kod osoba koje stanuju u gradu u odnosu na one koji žive van urbanih sredina. Najinteresantniji podatak je to što ova sklonost ka pretaranu razmišljanju o negativnim stvarima je povezana sa povećanjem aktivnosti u delu mozga koji se zove subgenualni prefrontalni korteks. Istraživači su sakupili 38 zdravih odraslih ljudi koji žive u gradu i dali su im da popune upitnik za određivanje učestalosti negativnog razmišljanja. Također se su izmerili i moždanu aktivnost kod svakog ispitanika, koristeći skeniranje da prati protok krvi kroz mozak. Veći protok krvi u određenim delovima mozga uglavnom ukazuje na veću aktivnost. Nakon toga Istraživači su nasumično odredili polovinu ispitanika koji će 90 minuta šetati kroz žbunast, miran i parkolik deo, a druga polovina će šetati u blizini bučnog autoputa. Ispitanicima nije bilo dozvoljeno da imaju društvo, niti da slušaju muziku, a mogli su da šetaju sobstvenim tempom. Odmah nakon završetka šetnje, Ispitanici su se vraćali u laboratoriju i ponovo su radili oba testa, upitnik i skeniranje mozga. Kao što je bilo očekivano, šetnja duž autoputa nije delovala ni malo umirujuće. Protok krvi do prefrontalnog korteksa ovih osoba i dalje bio visok, a rezultati na upitniku negativnog razmišljanja su bili manje više nepromenjeni. Ispitanici koji su šetali mirnim parkom pokazali su blago, ali značajno poboljšanje u svom mentalnom zdravlju, bar sudeći po rezultatima upitnika. Nisu se zadržavali na negativnim aspektima svog života, onoliko koliko su to radili prešetnje. A također, protok krvi u njihovom prefrontalnom korteksu se smanjio, što znači da je taj deo njihovog mozga bio mirniji. Ovi rezultati svakako pokazuju da izlazak u prirodu može biti jednostavan i gotovo momentalan način da osobe koje žive u gradu poprave svoje raspoloženje. Ali i pored toga je ostalo dosta otvorenih pitanja. Na primjer, koliko vremena u prirodi je dovoljno ili idealno za naše mentalno zdravlje? Koji su to delovi prirode najviše umirujući? Da li je to zelenilo, tišina, miris drveća, sve to zajedno ili nešto drugo poboljšava naše raspoloženje. Da li je neophodna šetnja ili možda neka druga fizička aktivnost da bismo dobili sve psihološke pogodnosti. Da li je možda bolje biti sam ili pak biti u društvu. Da li će to poboljšati poboljšanje raspoloženja? U međuvremenu naučnici savjetuju. Spustite se do vašeg najbližeg parka i postoji mogućnost da ćete delotvorno, bar na neko vrijeme, popraviti svoje raspoloženje. I to bi bilo ujedno i posljednja informacija u ovoj našoj nešto kraćoj emisiji, ali mislim da smo uspeli bar donekle prema ovom istraživanju da razjasnimo koliko šetnja može da bude zaista korisna za vas, tako da se mi svakako pridružujemo savjetima naučnika, to je da ako kad god imate mogućnost, bar dok je ovako lepo vreme još uvek, odete u neki park ili bilo gde u neko zelenilo ili van grada i da provedete tamo malo vreme ili provedete ceo dan sa voljenim osobama, prijateljima, već sve jedno i da probamo zajedno da testiramo da li je ovo zaista tako iz mog ličnog ugla mogu slobodno reći da šetnja definitivno pomaže i ja lično volim daista dosta da šetam i koristim svaku priliku da idem peške negde gde god mogu tako da to zaista jeste korisno a na vama je naravno da primenite i da probate svakako ne može da vam šteti a svakako može da vam koristi i to bi bilo to vi naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast i do neke sljedeće emisije Moje ime Nenad i ja vas pozdravljam. NXS Podcast.